أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشار أنا ko se sasvim preda a usto čini dobra dijela, uhvatio se za najčvršću vesu. Allahu se na koncu sve vraća. في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل Predstavljamo vam novo audio predavanje od profesora Elvedina Pezića pod nazivom Liječenje Kur'anom, Prvi dio أي أشجان تشاطر أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu porodcu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Kao što ste čuli u najavi, Večeras počinjemo sa jednim pomeni izuzetno interesantnim i atraktivnim serijalom predavanja. Ovo je znači prvo uvodno predavanje na temu liječenje Kur'anom rukja. Ovo predavanje moglo bi se povezati ako bi željeli sa prošlim predavanjem, a znate da smo prošli put govorili na temu blagodat zdravlja gledano kroz prizmu islama. Pa smo govorili o blagodati zdravlja, govorili smo o preventivama i alternativama koje je propisao islam još prije 1400 godina sljedbenicima ove vjere koje su u velikom broju slučajeva potvrđene današnjom medicinom. Pošto je rukja jedan način liječenja, može se znači smatrati nastavak na prethodno predavanje kažemo, pošto i ruke sigurno potpada pod taj pojam liječenja. <clears throat> ja prvo da vam kažem, već duži vrijeme sam razmišljao da počnem sa ovim serijalom, ali iz određenih i tehničkih problema i nedostatka literature i onda nam se dešava da uvijek imamo nešto što treba da progovorimo, znači vezano za neke datume, tako da je sada došlo vrijeme da počnemo sa ovim serijalom koji će zasigurno od nas uzeti dva ili tri predavanja, možda i više. Volio bi na početku da spomenem neke razloge koji su me ponukali da počnem sa ovim serijalom kako bi svi skupa shvatili našu potrebu za ovom tematikom. Jer čovjek je, braću moja draga, takav ako mu određenu stvar prikažeš alarm, alarmantnom i pokažeš znači, da postoji potreba da se o takvoj stvari govori, onda to čovjeka interesuje i takve stvari, takve informacije koje prihvati ostaju mu u glavi. Dok ako čovjeku ne dočaraš bitnost tematike, onda je velika mogućnost da će dosta toga ući na jedno uho, a na drugo izići. Pa tako ja ću spomenuti nekoliko faktora, a vjerujte da je mnogo toga izostavljeno. Prva stvar, prvi razlog koji me ponukao da govorim o ovoj tematici jeste, vraću moja draga, nepoznavanje ove tematike od strane velikog broja ljudi koji se deklarišu kao muslimani. Žalosno je, vraću moja draga, da muslimani su izuzetno zapostavili ovu tematiku. Normalno, zapostavljanje ove tematike nosi sa sobom mnoge ovo svjetske dunjalučke štete, a i ahiretske. Pa primjera radi, dunjalučkih šteta ima više. Spomenut ćemo samo neke od njih. Imamo materijalne, zdravstvene, psihičke, društvene. Sve su to, braću moja draga, dunjalučke štete koji proizilaze iz nepoznavanja ove tematike. Pa primjera radi materijalno. Pogledajte samo koliko je ljudi sada na terenu koji govori za sebe da liječe rukom, da liječe učenjem Kur'ana, a u osnovi, braćo moja draga, to nije ništa drugo, već biznis. I tu je materijalni problem. Čovjek ode i plati jedan zapis hiljadu maraka, prvo nije izliječen, a druga stvar ode hiljadu maraka nigdje. Znači, nepoznavanje ove tematike nosi sa sobom materijalne probleme. Zato to je prouzrukovalo, ako pogledamo na teren, da je izuzetno malo ljudi koji liječe ispravno. Koji liječe ispravno. Također, zdravstveni problemi. Zdravstveni problemi gledano s aspekta čovjek. Kada odlazi ljudima koji liječe, a nisu kompetentni za to. Može biti ili bolestan ili da nije bolestan. Ako nije bolestan, on će ga napraviti da je bolestan. Jer kod njih kogod ode svak je bolestan. Ne možeš ti otići kod nekoga ko ne liječi kompetentno i da ti kaže ne, ne, ti si zdrav, ne trebaš. Svi trebaju. Plati i idi. To je jedan, znači, braću moja draga, problem zdravstveni, a kada zdravom čovjeku kažeš da je bolestan, to je i te kako to i te kako velike posljedice ostavlja na njega. Kada zdravom čovjeku kažeš ti si bolestan, ti njega psihički slomiš. A s druge strane, ako takva osoba bude bolesna, a ne liječi se adekvatnim načinom, svi mi znamo i doktoru kada odeš, ako ti ne dadni lijekove koje treba da ti da, samo ti može pogoršati tvoje stanje. Tako i ruke, braću moja draga. Čovjek je ako je bolestan, ako se ne liječi onako kako se treba liječiti, njegovo stanje se može i pogoršati. Jer ja, vjerujte, bio sam u kontaktu s ljudima koji se bavi učinjem ruke, gdje kažu, nekada nam braća, vaku na terenu, klasična, kaže, napravi problema s ljudima koji su bolesni. Daj Bože, kaže, da ga odma uzme, kaže, dok se javi problem, idi kod čovjeka koji je kompetentan. Ne, prvo ga uzme, pa mu uči, pa ga izudara kakvom palcom, pa ga izbode iglama, tamo vam, i onda na kraju kaže, ja ne mogu ništa, idi kod onoga koji je kompetentan. Znači, i neadekvatno liječenje može, braću moja draga, proizvesti i te kako neželjene posljedice. Također, društveni problemi. Ovo sve govorimo u prvoj tačci. Nepoznavanje one tematike nosi sa mnoge štete. Pa kažemo, jedna od tih šteta jeste i društveni problem. Jeste li vidjeli, braćo moja draga, one ljude na ulici kada vidite nekada nekoga opsihrenog? To je, braćo moja draga, društveni problem. Taj čovjek prvo ne može sebi ništa privrijediti. Ali s druge strane, on je društveni problem. Vidjeli ste kada dođe čovjek u džamiju, pa se ne zna kontrolisati. Svim ljudima je on belaj. Svom komšilu koji on belaj. Najveći u 12 sati ustaje, lupa, zove, tam Nema šta ne radi. To je, braću moja draga, znači i društveni problem. Što se tiče ahiretskih problema, znači podijelili smo ove probleme u dunjaločki ahiretski. Najveći ahiretski problem, braću moja draga, koji može proizići iz nepoznavanja ove tematike, jeste da ljudi padaju u širk. Čovjek ode i liječi se na način ili čini ono što mu drugi traži od njega kao lijek, a nekada to vodi čovjeka u širk, a svi znamo da je širk grije, kojeg neće Allah subhanahu wa ta'ala nikome oprostiti ako je umru sa širkom. Od širka se čovjek može pokajati na dunjalku, ali ako umriješ sa širkom, Allah Đelešanu neće širk je oprostiti. Znači, braću moja draga, ova tematika je izuzetno opasna. To je bio prvi razlog koji je mene ponukao da govorim o ovoj tematici jeste što velik broj ljudi ne poznaje ovu tematiku. Drugi razlog, mi živimo u vremenu u kojem velik broj ljudi je sebi dao za pravo da liječi druge ljude. Da liječi rukijom, da liječi Kur'anom. A vjerujte, braćo moja draga, da je velik broj tih ljudi nisu kompetentni da se bave time. I zato je veoma bitno govoriti o ovim stvarima kako bi svi mi saznali šta je u svemu tome istina, a šta je neistina i kako bi to mogli, ako Bog da, dostaviti drugima. Također, mi živimo u vremenu u kojem je činjenje grijeha postalo normalna stvar prakticiranje Allahove subhane wa ta'ala vjere je izuzetno zapostavljeno. A to, braćo moja draga, nosi sa sobom posljedice. Činjenje grijeha, zapostavljanje vjere, nosi sa sobom posljedice. U ovom konkretnom slučaju nosi sa sobom proširenost uroka. Jer ako ne klanjaš, ako ne postiš, ako ne učiš zikrove, ti si podložan uroku. Ti si podložan sihru i mnogim tim drugim stvarima, također šetanskom dodiru, padavici i mnogim drugim stvarima. Znači činjenje grijeha i neprakticiranje vjere u svakodnevnom životu je izuzetno plodno tlo za ove stvari. Zato nam je opet s druge strane potrebno, pošto mi sada iskušani smo s time da živimo s takvim narodom, onda nam je bitno da poznajemo tu tematiku, jer vidjet ćete, kada budemo govorili o vrstama ruke, ruke se može podijeliti na dozvoljenu i zabranjenu, a s druge strane, druga podjela može biti alternativna i preventive. Znači imate nešto prije nego što se desi rukja, a imate ruke koji kada se desi problem. Zato mi smo iskušani sada živimo na tom podneblju gdje je zapostavljena vjera. Mi treba da znamo kako da se zaštitimo, braćo moja draga, od svega toga. Također, imamo ljudi koji smatraju za sebe da ispravno liječi. Nećemo da govorimo onim ljudima koji šaraju i, i pišu zapise. Imate druge ljude koji smatraju za sebe da se pozivaju na ulemu i smatraju da ispravno liječi. Ali ako pogledate kako liječi, vidjet ćete da u većini slučajeva takvi ljudi pravi određene prekršaje. Koliko se puta dešavalo čovjek uči ruki u ženi i dođe, dodiruje ženu. Čovjek, neću sad da govorim za mene, ništa ne znači to, ali čovjek brada mu do pupka i dođe i liječi nekoga i ženi stavi ruku na glavu. Prekršaj. Džaba što si ti imaš bradu i što ti se pozivaš na Kur'an i sunnet, ali griješiš. I na takve stvari treba upozoriti, braću moja draga. Znači, nama ništa ne znači neća vanština. Daj nam kako posluješ, daj nam kako radiš, daj nam kako liječiš, a mi ćemo ti nakon toga kazati je li to u redu ili nije u redu. Znači, ne treba da nas zavara i neći izgled. I to su također veoma bitne stvari. Veoma bitne stvari. Također, ova tematika, braću moja draga, trebali bi da je poznajemo zašto. Zato što je to plodonosan način pozivanja ljudi u Allahu u vjeru. Jer svi vi znate, čovjek kada se tuši, fata se za slamku. Tako i čovjek, kada ga zadesim u sibeti ovog, znači, vida i ovog ovaj ove teme, tada čovjek privata sve od tebe. Šta god da mu kažeš zabrajno, on će ostaviti. Šta, do, šta god da kažeš da je naređenje, on će prihvatiti. I to je, braću moja draga, polje za davu. I ako mi ljudima ne budemo servirali ispravan način liječenja, i ako ih ne budemo pozivali da je u prakticiranju Allahove vjeri najbolja preventiva, najbolja preventiva od ti svi stvari, onda, braću moja draga, znajte da će doći oni profesionalci, da će doći oni koji su od tog liječenja Kur'ana napravili unosan biznis i da će se oni predstaviti i da će oni doći do izražaja. Zato kažem, braću moja draga, mi treba da ljudima ponudimo ispravan način liječenja, a s druge strane, to je zasigurno ovaj, i tekako plodonosan način pozivanja ljudi u vjeru. Također, od razloga koji su me ponukali, gledajući stanje nas ovdje, a da ne govorim na ulici, jeste i to što velik broj ljudi ne zna koje sve bolesti se mogu liječiti rukom. Evo sada ja kada bi ovdje napravio anketu i da upitam koje bolesti se mogu liječiti rukom, vidjeli bi 95% ljudi ne bi znalo ispravno odgovoriti. Ko ovdje zna od nas da se rukijom mogu liječiti sve vrste bolesti? Ne zna niko. Sve vrste bolesti se mogu liječiti rukom no, to ćemo ako Bog da spomenuti da li u ovom predavanju ili da li u sljedećem shodno koliko vremena budemo imali. Zato znači veoma je bitno govoriti o ovoj tematici kako bi znali ovu temu i kako bi znali, braću moja draga, da se svaka bolest može liječiti rukom. S druge strane, imamo bolesti koji se ne mogu liječiti osim učinjem Kur'ana. Znači imate bolesti koji se mogu liječiti medicinski i liječi se rukijom. Ali ruka je otišla još dalje, na jedan višli nivo. Viši nivo. Pa imate bolesti koji se ne mogu nikako izliječiti osim rukijom. I svi mi znamo, od pamti pamtivije, da je uvijek bilo doktori, su od nekoga dizali ruke. Kaže, dragi, idi, idi kod hođa. Idi nek ti neko nešto prouči. To je uvijek bilo takvi slučajeva. Znači, braću moja draga, treba da znamo koje bolesti se mogu liječiti rukom kako bi to, ako Bog da, i prakticirali. Također, zašto govorim o ovoj tematici? Zato, braću moja draga, što je ovo izuzetno opširna tema i obuhvata mnoga pitanja za koja sam ja ubijeđen da velik broj nas ne poznaje ta pitanja. Pa počevši od vrsta ruke, pa od načina liječenja, pa počevši od uzimanja novca za liječenjem također šta bi trebao i kako bi trebao da izgleda onaj ko uči rukju. Kako bi trebao da se ponaša onaj ko mi se uči rukja. I mnoge druge stvari, braćo moja draga, zato kažem, vidjet ćete. Još ovo je neki sažetak, a nama će trebati možda tri, četiri ili pet predavanja da to spomenimo neke užije stvari. Toliko je to opširna tematika da imate knjige, studije koji su napisane samo o toj temi. Tako to je jedan dodatni razlog koji me ponukao da govorim o tome. I na kraju, zadnji razlog, da ne dužimo, a vjerujte da je mnogo toga, braćo moja draga, ovo je predavanje edukativnog karaktera. Znači, ovo nisu predavanja gdje ćemo slušati priče ashaba, kako su postili, kako su klanjali, kako su... Ovo je predavanje edukativnog karaktera. I treba da se učimo, kao što smo kada smo govorili o propisima atike, kazali smo da je nama, braćo moja draga, izuzetno potrebno da slušamo predavanja edukativnog karaktera. Jer mi već, daj da kažemo, deset godina slušamo predavanja koja sekundarno na nas djeluju. Čovjek možda kada posluša predavanje u centru, kada bi izašao i pitat neko šta si slušao, kažeš ne znam, ali nekako se osjećam fino kao malo mi se baterije imanske napunile. Dobro, to je u redu. Ali šta ćeš ti s tog predavanja početi prakticirati kod svoje kući? Ništa. Nama trebaju predavanja gdje ćemo govoriti o propisima, gdje ćemo govoriti o onome što nam treba svakodnevno, braću moja draga. A to liječenje ruke nam treba svakodnevno. Boži poslanik Ali Salatu Vaselam je običavao Hasana i Huseina, kako se stoji tamo kane, znači konstantno bi učio im rukju prije nego se išta im desilo. Kada neko od nas je došao u svome dijetu i proučio im rukju? Prije nego mu se išta desi. Kada se desi, tada ćeš ga morat voditi avdi i utravnik. Već prije nego što se desi, Zašto to ne radimo? Zato što ne poznajemo tu tematiku. Zato što ne poznajemo tu tematiku, braću moja draga. Zato što ne poznajemo te propise. Zato treba da ovu tematiku i sve druge obradimo studiozno, akademski, da znači govorimo kroz mezhebe, da govorimo s dokazima, da preferiramo mišljenja. I kada izižimo, ako naučimo jedno pitanje, ali da znamo jedno pitanje kako treba. I da sutra kad te neko upita da kaže znam, obradili smo to pitanje, ispominili smo mezhebe i preferirali smo jedno mišljenje i završena stvar. Takve nam stvari, braću moja draga, trebaju. Takva nam predavanja trebaju normalno i ja lično držim predavanja tog nekog odgojnog karaktera koja će s vremena na vrijeme malo ojačati naš iman. Ali moramo se učiti, braću moja draga, da slušamo predavanja edukativnog karaktera. Dobro. To što se tiče tog nekog uvoda. Ja sam smatrao da je izuzetno korisno da prije nego počnemo govoriti o ruki, a kazali smo da je rukja jedan vid liječenja, da spomenimo na početku kako su islamski učenjaci gledali općenito na propis liječenja. Za nas je to jel da je malo i smiješno pitanje, odnosno možda neki još nisu ni shvatili šta ćemo kazati. Islamski učenjaci su, braću moja draga, govorili o pitanju, kad se čovjek razboli, razboli se da li ide, da ide doktor da se liječi ili da ne ide. Kod nas je to ono za nas, je što, pošto mi živimo u vremenu materije, za nas je to pitanje smiješno. Ali vidjet ćete kroz mezhebe. Pa ima tu lemi koji kaže, ne nema šta liječe, sjedi kod kuće i dovi Allah da te izliječi. Kakav doktor, kakvi montirači. Neću da kažem da je to mišljenje najjači, ali još da vam kažem, za nas su ta pitanja smiješna ali islamski učenjaci su govorili o tome i to nadugo i naširoko i argumentovali svoje stavove dokazima pa na kraju krajeva i ovaj ima se šta i preferirati. Normalno, braću moja draga, što je svima nama poznato, čovjekovo stanje je promjenljivo. Nekada je čovjek zdrav, a nekada je bolestan. Nekada je bolestan nekom manjom bolešću, a nekada nekom većom. Pa do te mjere je neka čovjek toliko oboli da to bude razlogom njegove smrti. I Allah subhanahu wa ta'ala nije zabranio ovom ummetu, sljedbenicima ove vjere, da tragaju za uzročnikom bolesti. Nije nama to zabranjeno. I s druge strane, to ne negira naš oslonac na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Naša vjera, braću moja draga, od nas traži da poduzmimo sve što možemo, a nakon toga da se svojim srcem vezujemo za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je ispravno svatanje Islama. Imate određeni sekti, ili možemo kazati sufija, koji su negirali uopšte postojanje ove tematike u islamu liječenje. Ne, ne, kaže to je Allahov kader i ništa ne miči, samo sjedi. Ne, braću, ispravno razumijevanje vjere je onako kako je shvatio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam prve generacije, da čovjek treba da poduzme sve što može, a nakon toga da se osloni na Allaha. Pa svi znate kada je krenuo Allahu poslanik alaihi salatu wasalam na Uhud, Ili obukao jedan pancir? Ne dva pancira je obuku na sebe. Ne jedan. Pa on je bio Allah poslani, zašto ta oblači? On je obukao dva pancira da se zaštiti. A nakon toga se oslonuo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kada je krenuo učiniti hijđu, znate sve šta je poduzeo kako bi ta njegova hijđa uspjela. Pa je kupio deve, pa je krenuo u kontrapravcu, pa je našao čovjeka koji će ga voditi, pa je našao sebi vodič i tako mnoge druge stvari. Znači, prvo je poduzeo sve što se od njega tražilo, a nakon toga, kada su ušli mušrici u onu pećinu, nema više, gotovo, ti si poduzeo sve od sebe. Kaže Ebu Bekr, Allah uposliće samo ako pogleda i ugledaći nas. Ma vannu ke kebithnini Allahu thalithuhuma. Šta ti, kaže, misliš o dvojici s kojima je treći uzvišeni Allah? Znači, ne mogu ja više, ja sam tu dao sve od sebe. E tu dolazi tevekul, oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala. Tako, braću moja draga, i u ovoj vjeri, znači prvo čovjek treba da traga za lijekom, nakon toga da se osloni na Allah subhanahu wa ta'ala. Normalno više načina liječenja, možemo se liječiti rukijom, Kur'anom, a možemo se liječiti također i dozvoljenim stvarima koje su materijalne prirodi. Dobro, da ukratko spominimo koristi radi. Kazali smo da nas ovakva pitanja, braću moja draga, uči da tolerišemo u lemu. Da tolerišemo jedni drugi, Sutra kada dođeš čovjeku, bratu muslimanu i on leži na postelji. Kaži mu ti što ne ideš bolan doktoru? On kaže ja sam stava da ne treba da idem doktoru. Allah te nagradio. Ja sam stava da trebaš ići. Ali to je rekla nekad u lema, imaju za to dokazi. Sjedi. Ako možeš saburat, sjedi. Ali da se naučimo razilaziti, braćo moja draga. Zato ja nekada... Znam da je to malo vama teško rezonovati te sve mezebe i te sve, sve dokaze, ali da se naučimo, braćo moja draga. Moramo se naučiti. Jer dosta smo mi živjeli u vremenima kada je bilo samo ovako je, a sve mimo toga je neistina ili najmanju ruku se šuti. Ovo je istina. A mi onda shvatimo da je sve mimo toga neistina. Ja sam dugo godina smatrao da je jedino ispravno dizati ruke do ušiju i tri puta i dizati Mislio sam da je sve drugo neispravno. Ljudi su me lijepo naučili da je to najispravnije, ali mi nisu kazali da je ostalo ispravno. Zato mora da se naučimo respektovati, braću moja draga, u lemu. I kazali smo više puta, jedna velika korist od ovih edukativnih predavanja jeste da se naučimo razilaziti. Da se naučimo svatati isti dokaz različito. Koliko puta ćete naći u jednom pitanju, svi koriste isti dokaz za svoje mišljenje. Ali jedni kažu ova je stvar dozvoljena, a drugi kažu nije na osnovu tog dokaza. Isti im dokaz, ali jedni ga gledaju odtuda, a jedni ga gledaju ovduda. Pa, kada je u pitanju liječenje, znači o čemu govorimo? Čovjek se razboli. Da li da ide doktoru ili da ne ide doktoru? To za nas smiješno, jel? Pa šta nema, šta, dok te išta zaboli, odmah doktoru. Ali vidjet kako su islamski učenjaci gledali na te stvari. Malo ćemo se zadržati oko tog pitanja, ako bi noćas to uspili završiti, bilo bi dobro. Znači, prvo imamo neke učenjake koji su naveli, spomenuli konsenzus islamskih učenjaka da je šerijatom dozvoljeno se čovjek liječi. Normalno, uvijek se tu pridodaje sa dozvoljenim stvarima. Ali znači ima neki učenjaka koji su kazali po konsenzusu islamskih učenjaka je tebi dozvoljeno ako se razboliš da ideš doktoru. S druge strane, većina islamskih učenjaka spominje da čovjek nije mu obaveza Znači kada se razboliš, nije ti obaveza da ideš. To je stav većini islamskih učenjaka. Nakon ova dva, ove dvije stvari što smo kazali, da je skoro konsenzus da ti je dozvoljeno i da ti nije obaveza, onda su se islamski učenjaci malo razišli. Pa imamo jednu skupinu učenjaka, veliku skupinu učenjaka, koji su kazali da je važiv čovjek. Čovjek kada se kaže razboli, obaveza ti da ideš doktoru. Imamo drugu skupinu, da ne navodimo ovdje mezhebe, bojim se da ću vam više zapetljati. Znači imamo jednu skupinu koju kažu kada se razboliš, vađib ti je obaveze da ideš doktoru. Imamo drugu skupinu koju kažu ako se razboliš, pohvalno je mustehab da odeš. I imamo treću skupinu koju kažu, oni kažu čovjek kada se razboli njemu je dozvoljeno da odi da se liječi. Dozvoljeno. E sad, oni koji su kazali da je to dozvoljeno, pogledajte sad na koliko su se oni pravaca razišli. Pa jedni kažu, hanefijski mezheb kažu, dozvoljeno ti općenito. Kad god da se razboliš, znači imaš pravo da odeš doktoru. Imate drugo stav, drugo mišljenje da kažu, kada se razboliš, bolje ti je da odeš doktoru nego da saburaš. Ali ti je dozvoljeno saburat. Ali je bolje da odeš. Imate treći stav koji suprotno oni kažu, bolje ti je da saburaš nego da ideš doktoru pogledajte, bilo je u Lemi i to <clears throat> navodi Ibnul, ovaj, navodi Imam Kurtubi, poznati mu Fesir, da je tu bio stav Ibn Mesuda, Ebu Darda i neki tabiina, da su smatrali kad se čovjek razboli, da mu je bolje da sabura, nego da ide da se liječi. I imate treći stav, da kaže neka ulema, da je čovjeku bolje da sabura, ako zna da je jakog jekina, da se oslanja na Allah subhanahu wa ta'ala. A kaže, ako je slab, slabe vjere i slabog imana, onda mu je bolje da ide doktor. Namjerno sam naveo sve ovo samo da vidite kako je to široko pitanje, a da je nas neko juče upitao kada se razboliš da li trebaš ići doktoru ili ne trebaš ići, mi bi se smijali to mi. A pogledajte koliko je pravni, pravni mišljenja zabilježeno o ovom pitanju. Da se malo naučimo da o našoj vjeri skoro ne znamo ništa. Da se spustimo na zemlju. Pogledajte, spominjali smo ovdje 7-8 različitih mišljenja o propisu liječenja. A do danas možda nismo znali da uopšte postoji pitanje u šerijatu da li treba da se liječimo. Dobro, spomenut samo dokaze za dva mišljenja. Oni koji su kazali da je dozvoljeno i oni koji su kazali da je bolje da saburaš i da se ne liječiš. Pošto su nam ta dva mišljenja najinteresantnija. Oni koji su kazali da je dozvoljeno da se liječimo, to su argumentovali mnogim hadisima. Prvi hadis u Buhari od Ebu Huriri da je Allah poslani kazao Allah nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije spustio lijek. I oni kažu, dok je Allah dao bolest i dao lijek, to ukazuje da je nama dozvoljeno da se liječimo. Drugi hadis u muslimu od Đavira radijallahu ta'alanu da je poslani kazao za svaku bolest postoji lijek. Ako se upotrebi pravi lijek, bolest nestaje uz Allahovu dozvolu. Kaže Allahu poslanik ali alejhi za svaku bolest postoji lijek, ako se kaže ispravan lijek koristi, će otići uz Allahovu dozvolu. Opet uz Allahovu dozvolu. Znači treba prvo potrefiti lijek na ispravno mjesto, na ispravno vrijeme, na ispravan način, a nakon toga opet uz Allahovu dozvolu. Čovjek uzme lijek i kaže meni od toga i od toga zarasla rana. Drugi stavi istu na istu ranu, sve ne zaraste. Uz Allahovu dozvolu. Imate treći hadis kojeg smo citirali prošli puta. Također koji zabilježi imam Tirmizi, da Allahu poslanik alejhi salatu selam kazao liječite se naredbe na forma pazite liječite se zaista Allah nije dao ni jednu bolest a da za nju nije dao lijek osim jedne bolesti starost zaista Allah nije dao ni jednu bolest a da za nju nije dao lijek osim jedne bolesti starost pogledajte ovdje u ovom hadisu naredbena forma a sjećate se ako se sjećate u više predavanja smo kazali kada neka stvar u šerijatu dođe u naredbenoj formi, ona može biti vađib ili mustehab. Znači, osnova je da je vađib, a ako dođu neki drugi argumenti, onda može biti mustehab. Na osnovu ovih argumenta onda kažemo da je liječenje mustehab. Dobro. Oni koji su kazali da to znači da je bolji i preći da čovjek sabura. Znači oni kažu kada te zadesi musibet, bolje je da sjediš kod kući, da se osloniš na Allah subhanahu wa ta'ala, da učiš zikrove, da učiš ruke, da ne ideš da se liječiš. I argumentovali su to sa dva hadisa. Prvi hadis od Ibnu Abbas radijallahu ta'ala da jedne prilike rekao svom učeniku Ata ibn Rabahu radijallahu rahmetullahi alihi, kaže, hoćeš li da ti pokažem ženu za koju je poslanji kazao da je od stanovnika dženneta? Kaže, Ata, kako neću? Žena na dunjalu ku hodi i ona od stanovnika dženeta da. E kaže vidi što je ona crnkinja kaže. Ona je došla jedne prilike Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam pa mu se požalila da ima padavicu. I da se prilikom te padavice otkriva njeno tijelo. Pa je došla Allahom poslaniku i zamolila da uputi dovu za nju. Pa kaže Allahom poslanik ako hoćeš strpi se imat ćeš džennet. Vidite ovaj hadis, znači ako hoćeš strpi se na toj svojoj bolesti, imaš džennet. I onda ulema kaže na osnovu hadisa, bolje ti da se strpiš. Ali kaže Allah poslanik, ako nećeš, ja ću dobiti za tebe. Pa ona kaže, ne, ne, strpit ću se. Kad je u pitanju džennet, sve živo, samo džennet. I onda ona kaže na kraju, Allahu poslaniće, ali ja se otkrivam, moje tijelo se otkrije prilikom padavice, moli Allahu da me samo sačuva od toga, pa Allahu poslanik, ali i salatu wasalam, zamoli uzvišenog Allaha da se ne otkriva prilikom padavice. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. I drugi hadis, jednom smo ga mi malo komentarisali, sećate se hadis Ibnu Abbas radijallahu ta'alanu da je Božijem poslaniku jedne prilike su pokazani ummeti, pa mu je pokazan naš ummet, najveći ummet, pa mu je kazano sa njima ima 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez ikakve kazne. Znači od našeg ummeta Muhammedovog alihi salatu wasalam 70.000 ljudi će ući u džennet bez ikakvog polaganja računa pa je Allah poslanik izrekao taj hadis i otišao u svoju kuću pa su se ashabi počeli natjecati i razmišljati koli su oni pa neki kažu koji su prvi primili islam pa oni pa vako pa nako pa je Boži poslanik izišao pa kaže to su oni koji ne traže ni od kog da im uči rukju niti traži znači da ih liječi pržinjem, znači sa usijanim željezom i kaže oni se oslanjaju na svog gospodara. To su ti 70.000. I onda oni kažu, ta ulema koja kaže da je bolje saburati, pogledajte, kaže, ova skupina, znači 70.000 ljudi, oni se krasi tim svojstvom da oni ne traže ni od koga, znači saburaju. I onda oni kažu, bolje je saburati u bolestima. I pogledajte sada, oni hadisi malo prije, u jednima se naređuju, u ovima kao da je bolji, kao da postoji prividna kontradiktornost. A znajte, braću moja draga, jedno veliko pravilo zapamtite. U šerijatu, ako su dva dokaza vjerodostojna, ne mogu biti kontradiktorni. Mogu biti kontradiktorni kod nas, ali kod ulemije ne mogu biti kontradiktorni. Imam Ebu Džafer At-Tahavi, svima poznat autor Tahavijske akide, napisao je knjigu koja se danas štampa u deset tomova, ovolika knjiga, koju je nazvao Muškil Athar, problematični, kaže, dokazi. Čitavi deset tomova on samo piše o argumentima koji su prividno kontradiktorni, kontradiktorni meni i vama i onda on ukazuje kako se pomiruje ta kontradiktornost prividna. Tako znači imajte uvijek pravilo. Nemoguće je da bude kontradiktornost između dva validna i vjerodostojna argumenta. Mora postojat način kako će se oni, jer oni su ili rečenje od uzvišenog Allaha u Kur'anu ili su izrečenje od Allahu poslanika. Allahu poslanik ne govori po hiru svome, on govori po objavi. I nemoguće je da dođe do kontradiktornosti. Zato kaže Allah Đeršanu, oni kada bi kaži razmišljaju o Kur'anu, nikakvi u njemu kontradiktornosti ne mogu naći. E sada vraća se onda, vraću moja draga, pitanje kako da pomirimo između svega ovoga. Znači vidjeli smo tamo hadise gdje se naređuje da se liječimo. A imamo ovdje hadise iz kojih zaista vidimo da je bolje da saburaš kako bi postigao neke veći nagrade. Šehul Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alihi, kao što je njegov bio običaj mnogim pitanjima, ovaj njih u arapskom jeziku nazivaju muhakkikin, istraživači mezheba. I oni su dosta slučajeva došli i mnoga pitanja iz mezheba su pomirili. Znači mezheb jedan rekao ovako, jedan rekao ovako, oni nisu došli pa preferirali jedno mišljenje. Ne, uzeli su ta mišljenje i pomirili, samo znači pomirili prividnu kontradiktornost. Zato kaže Šehul Islam ibn Tejmije, ljudi su se razišli po pitanju liječenja, da li je mubah, mustehab ili vađib. A najispravnije je da ponekad biva haram, ponekad mekruh, ponekad mubah, ponekad mustehab, a ponekad i vađib. Znači šta? Razlikuje se od situacije do situacije. Pokušat ćemo ukratko samo spomenuti to pojasniti, inša Allah, time ćemo završiti večerašnje druženje. Kaže šehul Islam, haram biva zbog lijeka koji se uzima čovjek se uče liječiti rakijom. Taj vid liječenja je haram. Ili, navodi to šehu Lislam ibn Tejmije, u ovom govoru kaže, zbog načina liječenja, čovjek dođe i liječi ženu i gledaju stidna, stidno mjesto, stidne dijelove tijela, a može to urati bez toga. To je opet haram način liječenja. Znači, to je opravdanje ono što je kazao šehu Lislam ibn Tejmije. I onda on kaže, a vađi bi onda kada život oboljelog bude u pitanju, ako se ne bude liječio. On kaže, ako je tvoj život u pitanju, a možeš se liječiti, onda ti je vađib da se liječiš. Također šehul šeh Uthemin Muhammed ibn Salih Uthemin, rahmetullahi alihi, također je dao jedan izuzetno lijep odgovor na njegovom nivou, onako kako svi to mi možemo razumjeti. Kada su njega upitali, kažu, kaži nam kakav je propis liječenja. Kaže on, liječenje se može podijeliti u tri skupine kaže prvo liječenje kada čovjek oboli i zna da mu je život u pitanju, ali kaže s druge strane zna da postoji lijek za to oboljenje, tada mu je obaveza se liječiš. Znači, čovjek koji je život u pitanju, bolest stane toliko ima život, a ima lijek za tu bolest, tada kaže obaveza ti da se liječiš, da čuvaš svoj život. To je vađib. Imate, kaže, kada je preporučeno, kada kaže si bolestan, I postoji lijek za tvoju bolest, ali kaže, ne postoji mogućnost da ćeš umrijeti. Nako, bolestan si, postoji lijek. Kaže, tada ti je lijepo da se, da se liječiš, da se ne mučiš. A imate, kaže, treću opciju kada je bolje da se ne liječiš, a to je, kaže, ha se liječio, ha ne liječio, to je isto ti, kaže. Tada je bolje se osloniti na Allah i ne liječiti se. A na kraju krajeva, ako pogledamo ovo što je on kazao, to je rezime svi oni mišljenja koji smo spomenuli na početku, možda sedam ili osam mišljenja. Jer oni su šta su radili? Nisu hajde kažemo, htjeli da objedinete sve dokaze, već su uzeli jedan dokaz i na osnovu njega su zauzeli svoje mišljenje. A oni su došli, objedinili te sve dokaze i onda su kažal, kazali liječenje se razlikuje shodno osobi. Nekada može biti vađib, a nekada može biti mustehab, nekada može biti haram, kao što smo vidjeli. Evo, na kraju da vam samo pojasnim ukratko neke situacije koje su učenjaci spomenuli kada može biti vađib liječenje, da nam malo to bude jasnije kroz primjere. Neki učenjaci spominu četiri situacije kada je obaveza vađib da se liječiš. Prva stvar, kaže, ako znaš da je tvoja bolest prouzrukovaće ti smrt, a ti imaš lijek da se liječiš, čovjek tada ne pita se hoćeš li ili nećeš. Moraš se liječiti. Ako znači postoji lijek za tvoj bolest, a ako se ne budeš liječio, umrećeš, moraš se liječiti. Šerija čuva, braću moja draga, ovaj život. Druga situacija, ako će, kaže, bolest prouzrokovati ostavljanje onoga što nam vjera nalaži, Primjer radi, čovjek se razboli i ako se ne bude liječio, mora će ostaviti namaz. Ne može klanjati. Tada mu kažemo, tebi je se vađib liječiti. Zašto? Da bi mogao ispunjavati ono što tebe vjera traži. Treća situacija, ako su u pitanju zarazne bolesti. Čovjek oboli od neke zarazne bolesti i kaže, ja se neću liječiti, ja se oslanjam na Allaha. Oslanjaj ti na Allaha, dragi brate, ali hajde fino u boncu da mi tebe izliječimo, da nam ne bi napravio veći belaj u društvu tada može znači biti liječenje obavezno. I četvrta stvar, ako se zna da određene bolesti dugo traju, a čovjek ne želi da se liječi, a zna se da će zbog toga svoju porodicu izložiti mnogim naporima, jer znate kako kada je čovjek bolestan, onda financije i mnoge druge stvari, onda takvom čovjeku može biti obaveza da se liječi. I na kraju <clears throat> možemo spomenuti samo jednu nako, opasku u ovom i samo segmentu. Kaže Šeul Islam ibn Tejmije, stav četiri pravne škole čovjek kada je gladan, toliko gladan da se boji da će umrijeti, a ima lešinu, strv, kaže vađibu mu je, vađibu mu je postavu četiri pravne škole da jedi lešinu da bi sačuvao svoj život. On navodi da je stav četiri pravne škole čovjek ako bi toliko glad osjećao da hoće umrijeti i samo našao znači mrlinu. Kaže vađibu je da jedi. Zašto? Da bi sačuvao život. Pa onda vraću mladra kad se čovjek razboli, bojeći se da će njegov život otići, znači da će umrijeti, a ima dozvoljene načine liječenja, onda je mnogo preče da se liječi. I na kraju nekoliko situacija kada je bolje da se čovjek ne liječi. Ono malo prije bilo vađiv se liječiti, a ove situacije kada je bolje da se čovjek ne liječi. To su neke situacije i time ćemo ako Bog da završiti ovo naše predavanje. Koji znam da vam je malo naporno, ali morate se učiti da učimo o našoj vjeri kroz propise. Prva stvar, Ako je u pitanju smrtonosna bolest i pitanje samo dana kad će čovjek umrijeti, tada ulema kaže gotovo, ako zna se više gotovo, čovjek umiri, pitanje samo dana, tada je bolje da taj čovjek se ne liječi, da se osloni na Allah subhanahu wa tela i da sabura i da očekuje nagradu zbog tom. Također, bolje je čovjeku da ostavi liječenje ako zna, ako zna da ta bolest nije opasna i zna da ima jak sabur kako bi što više se sevapa zaradio. Jer, braću moja draga, svaka bolest nosi sa svom sevape i korist. Ako čovjek zna da je toliko jak, a nije opasna bolest, onda nek se osloni na Allah subhanu wa ta'ala i nek sabura dok Allah subhanu wa ta'ala ne izliči. Također, izuzetno jedna lijepa stvar kaže, čovjek koji je počinio mnogo grijeha, pa želi da ga Allah očisti. Znači, nekoga zadesi neki musibet. A on kaže, e, ja znam da sam imao neki dosta aferima, da sam griješio, e, sad ću se namjerno strpiti na ovoj bolesti da me Allah kroz ovu bolest očisti. Tada Ulema kaže da je bolje da se čovjek ne liječi kako bi ga Allah što više očisti od grija. Volio da me ispravno shvatite. Znači, čovjek se razboli. A Prije toga imao mnogo grijeha. Imamo i svi. I onda kaže, neću se liječiti, nek mi ta bolest potraje kako bi me Allah iskušao i kako bi što više grijeha spalo sa mene. I peta situacija jeste da ima ljudi koji kažu, Kaže, ja kada sam bolestan, sjećam se Allaha. Za njega, svoje srce vezujem za njega, upućujem mu dove i bade tim. A kada sam zdrav, sve to zaboravim. Tada kaže Ulema, kada te zadesi neka bolest, malo saburaj. Jer to tvoje stanje, kaže, dobro u smislu, vezuješ se za Allaha, vezuješ svoje srce za uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. To su, znači, braćo moja draga, neke situacije, et, došli smo do naslova da li je rukla i rukja i bade. Znači u sljedećeg puta počinjemo ako Bog da govoriti o ruki. Allah vas nagradio za vaše strpljenje. Mislim da će inšala sljedeće predavanje biti malo interesantnije, pošto inače tematika ruke je sigurno interesantna tematika. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. يا سميعا خفق قلبي ذكري أنت قدرت في غيوبك قدري وقسمت الجنى وقسمت عمري أنت قدرت في غيوبك قدري وقسمت الجنى وقسمت عمري يا إلهي